Mira, Porque esto es así, en este país. La hormiga cuando comienza la verdad que un poco la mía también. No puedo evitarlo. No, aparte del cambio climático, lo que a veces me encanta. Pero te basta. Y me flipa. dijous 13 de juny de 2013. Benvinguts a una nova edició de Paraula de Tortuga. Bona temperatura, bona llum, bona música i sobretot molt bona companyia aquesta hora bassa tan estiuenc on l'actualitat comença a fer com una mica de tu fill jo, segurament per culpa d'aquesta calor. És a dir que tenim avui molt bones notícies. També en tenim de dolentes i segurament en sortirà qualcuna d'insignificant. Per exemple, sé que mos està dient que a la fi, a la fi, s'ha renovat el Tribunal Constitucional. Els forofos de la Constitució deuen estar encantats, perquè el president ho ha deixat ben clar, el president del tribunal. Aquest no és un tribunal polititzat, encara han de tenir esperança en la separació de poders. De sessió, en canvi, amb els aficionats en el futbol, sobretot els amants d'en Messi. Com deia avui un, un tertulià de, una tertúlia de Ràdio Nacional, a Hacienda li entra urticària quan s'entera de que un gran deportista té comptes a Suïssa. coses que té Hacienda i que tenen els fiscals anticorrupció, Com els hi ha més il·lusió d'esport? de port. Aquí normalment no parlem d'esports, de, en canvi cercam coses com a més prosaiques. Per això tenim en aquesta taula eh, uns convidats excepcionals que anirem presentant i avui com a com una qüestió obsessional també presentaré primer de tot en en Carles Pons que està en el control tècnic. Hola Carles, com estàs? Y de Carlos, sean Justin, que no diu porque está un una mica en fora del micrófono. Hola, ¿qué tal? Y tenim també aquí de vora Ana Cristina Fernández. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenida, Cristina. Te ha costado mucho sentarte en esta tertulia. <laughs> Siempre nos haces de fallón. Bueno, pero... No, nos haces el feo. <laughs> <laughs> el sucio, el malo y el feo hago. Todo lo que haga falta. Estava haciendo un poco de Mallorquination. Bé, vol dir que, que, no, que no és bona, bona de convèncer en Cristina per participar de la tertúlia. Tenim eh, també en, en Jordi Caballero. Hola, què tal? També un altre inhabitual, ho he de dir. Però bé, estic molt content d'estar aquí. Vosaltres. Nosaltres també estem molt contents crec que la primera tertúlia que fèrem, el primer programa, ja varen comptar tot. Sí, sí, jo hi era. I tenim Anna Núria. <laughs> Com, com Hola. estàs? Molt bé, bones tardes a tots i totes, gràcies per tornar-me a convidar. Avui ens esperança de que, de que el programa... Arribi al final, sí, no? Arribi, sí, al final. Com Va. es quedin més de 15 minuts. Confiarem en els ordinadors i en el software lliure sempre s'ha de Això de, dependrà de, de, de lo que surti d'aquesta tertúlia, perquè com sabeu, sempre després feim una triadissa i si la cosa s'ha anat una mica de mare, doncs mira, <laughs> provocam un accident, uh mhm. -huh. efectivament. Esperem que no se m'escapi el dit a s'estop en qualsevol moment. Mm. Bé, en Carles, com sempre, tens control de la situació i per aquest motiu, eh, en aquesta hora que no saben què dir perquè és una tertúlia que hem de xerrar i no mai saben que, que, que, de què hem de xerrar ni res. Per això feim una secció que se diu Sprinkle i li penjam es marron en, en Carles. És a dir, que espero que hagis preparat qualque cosa, però si no, no te preocupis que improvisarem. Siempre tenéis cosas por tú, hombre. No te puedo dejar la estacada. Hijo mío, ¿cómo no te voy a dejar menos. con esa carita de, de, de, de, ay, de rei moro que tienes? Madre mía. Si es que, además de coses así curiosas, divertidas y tal, no, no, no, no ha passat res. No ha Realmente no ha passat res, Pero bueno, jo m'invento les coses y vos di que son vera y, i tots contents. Això és la ràdio, és de la radio. Comenzaremos amb eh, una así tranquileta que diu «Censuran una imagen de Winnie the Pooh en China porque se parece a su presidente». Això és guai. Això m'ho fa graciós quan, quan dius... Quan, quan estàs a l'escola i dius no me llamis culo vaca i, i clar, ja l'has cagada perquè en el dia següent tothom te diu culo vaca pues per mi el president ha fet igual saps? a dir, no me llamis Winnie the Pooh no sé què se de Winnie the Pooh i ara el mundo està lleno de Winnie the Pooh Tu, tu saps que amb el fill de Winnie the Pooh, no? Sí, el hijo de Pooh. Claro. <laughs> <laughs> No, se me achuchen a los micrófonos que nos explota la maquinaria, señores. <laughs> Eh, así, mejor. Eh, resulta que el bonomo eh, tenía se, una... arribat en... ¿Cómo se dice? Sí, este señor, a lo mejor lo conocéis, es un tío que se le ve mucho... Este americano, no, este americano ah. que, vive en una casa muy grande, que está como Blanca, exacto, en una ah. casa. Ah, en Obama. Eh, este, este señor. Bueno, pues este tío se ve que ha ido a Obama Bin Laden. Obama. Ese es otro. sí, bueno, aunque hacen básicamente lo mismo. Eh, bueno, pues este buen hombre estaba, estaba de paseo por ahí en China y se dio un paseo con el presidente y se salen una foto cogidos de la mano que se parecen peligrosamente a Winnie the Pooh acompañado de Tiger, ¿sabes? En una de sus salidas campestres. <laughs> Ah, sí, sí. Y se ve que los chinos lo pillaron al, vuelo y dijeron, esto lo coloco yo en Internet. Y así como va Internet en China, pues todo una mm, va Bueno, que esta es la Que el Facebook es matador, ¿eh? Ya, bueno, el Facebook o lo que tienen ahí, que es el nombrar. Las redes sociales. <laughs> El Facebook chungo. Luego, otra. Eh, la nueva vida de Wesley Warren tras estirparse... ¿Qué creéis que se estirpó ¿Quién es Leslie Warren? Wesley Warren, hombre. Los dientes. <laughs> Es un Warren. De la familia Warren. De toda la vida, ¿no? De Campos. de Warren. de Warren, de Campos. El Warren de Campos. Deben ser parientes de aquel famoso. Son de, de, Can Warren. Warren Sánchez. De Lelutier, ¿no? Warren Sánchez. Sí. Sistir polipotálamo. <laughs> y ahora es mucho más feliz. <laughs> pues no sé. Bueno, aquest que... por la cuenta bancaria. no, pero de esa tenemos algo después. Pero no, en Wesley en Warren, aquest eh, senyor se va estirpar un escroto de, un escroto de 45 kilos. <laughs> O sea, por Pero por Dios. ¿De dónde lo sacó? Eso, ¿Qué le ocurría? Eso, este era una sobresada Sí. No, molme me grans que no, una Es una persona. una sobrasada, me voy no. decir moltes, son 40 sobresadas se cubría entero. 45 personas, 45 <laughs> kilos es una eh, eh, persona. Era vasco, ¿no? Warren. No, es una modelo. <laughs> Era, un señor americano, que estos tienen unos cojonarros. Pues nada, es aquest es gracioso porque eh, bueno, ya no se podía maure y tenía un, un asiento mes, pues, para escroto. Para, escroto, 45 kilos. Es que imagínate, era como un niño chico, ¿sabes? 45, bueno, y no tan chico, vamos, era como un tío de la mili. Hombre, que yo peso 53, ¿eh? Tampoco. Pues... <laughs> el escroto. Pues no, <laughs> Lucía. Casi como tú pesaba. Hacías, sí, hacías un escroto y un poco más. ¿Te sientas a mi lado o al del escroto? <laughs> Aquí estamos los tres, ¿no? Warren, tú y el, escroto. <laughs> O sea que el tipo iba como con un sidecar, ¿no? Para llevar el... Digamos que el tipo no iba, sencillamente. No se podía mover. Sencillamente, pero... ¿Qué pasa? passa? Aquest senyor va sortir per la tele, Fíjate cómo es el món, no? Va sortir per la tele demanant, por favor, que el li, li superació... Ser rebaixada. Ser, ser rebaixada i tal. I què passa? Que en vez de, de sortir una persona per fer-li, el que li va sortir és un munt de gent que li, li, li proposava per fer coses a la tele, per saber <laughs> què collons que tenia i tal. I va començar a guanyar dos Clar. i quan va sortir un, un, un doctor que, que li volia fer eh, l'operació, després ja no va voler, perquè de, de què viviré després quan ja no tinc este escroto de 45 quilos, ¿sabes? Però bueno, finalment segur que s'ha decidit i s'ha llevat aquest escroto de 45 quilos. Ole sus huevos. Ole sus huevos. Ole sus escroto. Ole Soscroto yo les Soscroto del Señor también, que eh, ha sido denunciado por sus 14 mujeres por no poder, poder pagar la manutención de sus 22 hijos. <laughs> Y el tío dice, no pueden culpar a un hombre por amar a sus mujeres. <laughs> Muy bien, chico. La argumentación es, desde luego, lo que más importa en esta noticia. Ya está, solo lo apunto así rápido. ¿En qué país? En Estados Unidos, por supuesto. ¿Dónde va a ser? En Tennessee, de hecho, que ya sabemos que en Tennessee estas cosas suelen pasar. Suelen pasar. En Tennessee eso y los, y los tiros en OK Corral. 14 mujeres, ¿has 14, mujeres, Y, ni, ni, un nada, ni una jornada laboral siquiera, este hombre. ¿Quién sí, La Planificación familiar, sí me agrada. Después, esta es directa para Cristina, que ya apuntaba en aquest sentit. Aquesta m'agrada molt, és la bona noticia de la semana. Y diu així, un banquero se queda dormido sobre el teclado y transfiere 222 millones por error. No m'estranya gens, eh? perquè un quan estat dormint davant del teclat fa unes coses de veres, eh? Jo ho sé perquè, mm, bueno, bé, Voy no dormir. donaré detalls. No te dormis mai amb espai per obert, no? Davant Voy a dormir a mi banquero. De hecho, van ser 222 sí. milions 222.222,22 euros. Claro, porque <laughs> ¿Por comienzas será? a pitjar dos i te en surten de dos. Eh? Sobre el 2. ¿Dónde, claro. ¿Dónde te cayó la cabeza? Y porque fueron dos, es que llegan a ser nueve, porque 222 vale, millones. Uno, ya, pues bueno. en un momento dado los puede ¿sabes? Puede apechugar con ello, pero 900 millones ya habría sido demasiado. Mm. Mm. Sí, sí, sí, ¿Y a dónde fueron a parar? Eh, no tengo ni idea, pero vamos, alguien que seguro es muy feliz y que se alegrara de escuchar esta noticia por sentirse... ...pues no sé... Molt Però aquestes coses llavors se fan enrere, no? cuando Quan, quan una historia No sé, no sé, a lo mejor él se siente ahora mucho más satisfecho ahora que se ha quitado ese muerto de encima, 222 millones, ¿sabes lo que tiene que pesar en su bucheca? Se ha quitado un peso. Se ha quitado un peso, es más que 45, yo creo que juntos hacen más de 45 kilos, 222 ¿eh? millones. Bueno, de eh, bueno, una de esas derreres. Eh, va desnudo a pedir matrimonio a su novia y, y aquí es cuando vosotros ah. entráis, es evidente que no se casaran aquests dos, segons la meva opinió. Bueno, es una... Bueno, ahí tenés una teoría. ¿Cuál es la siguiente? Que dices. Que las obras... Es una escena, ¿vale? Es una escena. ...lo empezó. Es que niño, tú, a una mujer ¿cómo, a esta señora. ¿Cómo lo hago? En pelotas. Venga. Y se a ello y va a continuar se encima. hay que pues hacerlo equivocas, sencillamente. Ah. Y esta misma en Estados Unidos, ya saben, en Estados Unidos, un sentido de lo que las cosas. Mismo la ponaduro de cuál lee, de que un rafa. Yo sale. Sale esto chojero. Y digo, mm, mm, agua. Perdona, y digo, sí, agua. Y estira. Yo. Es una hora que Tiene que estar, es que no me integras pero claro, y su en de aquella manera que sí, que gracioso. Soy paraguayo. Y net te ven pies y te digo, ese paraguayo, tengo la mano de su hija. <laughs> no tiene, lo este que lo único que un, una moneda o un... Ve, anda Yo te voy a decir una cosa, de típico y la única gracia que tenían era contarlo luego, porque ellos luego, a la hora de la verdad, a mí son esos tíos, que esos parejas cómicas que uno no acaba de, entender. Pero contados por Pérez Feliu la verdad es que tiene una gracia muy especial. Os voy a contar la historia del doctor de la Peña eh, Gerandi. Este lo conocéis, ¿verdad? nosotros que estáis muy puestos Repite, a ver, ¿cómo es? Doctor Adolfo de la Peña Yarandi, si nos está escuchando, doctor Adolfo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Ni idea. Esto eh, es una historia que me ha saltado hoy en Facebook y me ha llamado mucho la atención porque me recuerda, en estos tiempos tan tecnificados y con tan poco contenido, da gusto encontrarse con gente tan poco tecnificada y con tanto contenido. Y me explico. Resulta que este es un señor que es un médico que sabe mucho de muchas cosas y sabe tanto de tantas cosas que dijo voy a hacer un blog y los voy a, las voy a explicar. Entonces se puso a explicar pues, las diferentes enfermedades que conocía y cómo tratarlas y todo ese rollo. Pero ¿cómo lo hizo? El problema es que el señor no controlaba mucho el tema del blog, el tema del blogger, y dijo voy a hacer, por ejemplo, algo sobre la endocarditis infecciosa. Entonces va y cuelga algo. Y al día siguiente digo voy a hacer algo sobre las enfermedades hepáticas. ¿Y qué hace? pues hace otro blog. Total, que el buen hombre ha hecho como del orden de 300 blogs, <laughs> uno para, uno para cada entrada. Pero son blogs únicos. Y le han dado un premio al más blogger, <laughs> y al creador de. Es el récord Guinness de creación de, blogs, ¿no? En una sola persona. Digamos que, que sí, que todos juntos pesarían también más de 45 kilos. Y, entonces tenemos ahí a un colectivo de grupos punkis y metaleros muy cabreados porque los nombres de enfermedades están todos pillados en el blogger. Y no se pueden llamar endocandritis more o fiebre del Nilo Occidental, ¿sabes? Por ejemplo, tú te quieres llamar así y no puedes porque punto hay un Pues mira, tengo la lista delante y os puedo decir que el scroll no me da para verla entera. O sea, le bajas y bajas y hasta acidosis láctica y sigues bajando, ¿sabes? De profesión a y llegas a, fibrosarcoma y sigues bajando y, algunos en mayúscula. Y no quiero saber cómo de largo serían los posts. El, el único post, ¿no? Pues son bastante. Mm. Sábanas, ¿no? Y os diré otra cosa. El otro día, el hombre, por lo visto, iba por la calle, vio un coche que le gustó, y esto no es ninguna broma, y lo quiso colgar. ¿Y sabéis qué hizo? hizo otro blog y colgó una foto. <laughs> es un tío que verdaderamente entiende. A ver si tiene una enfermedad de hacer blogs. Mm, no sé si lo hace por gusto. No, por lo visto, entrevistado, este hombre ha dicho que. Que no se dio cuenta. Ahora fará el blog de la malaltía de hacer de blogs. <laughs> la adicción al bloguerismo. <laughs> Dios. Pues es lo que hay. Señores, pues nosotros recordad, tenemos solo un blog, podéis visitarnos y señores y señores con esto. Nuestro blog es Bueno, tortugaradio.org. Muy bien. Radiotortuga.org. Radiotortuga.org. Definitivamente hoy vamos a montar no ese Tengo que dejar ya las Jordi, tomas tu el mando de esto. se Perquè s'està autoboicotejant ese sí. programa. <laughs> Es que no lo entenc. Y por, e- y por ende el de todos nosotros. Gràcies, Carles. No te'n vagis. És a dir, abandonar la teva sessió, però no te'n vagis perquè mm, te necessitam en aquesta taula de so. Y quan vulguis me pot donar señal aquí que tiraré me, un audio. Me gustan esos movimientos, eh? Está raperillo. No, ¿eh? está como... La onda. Claro. A ver, explícalo, Nuria, tú que... Sí, sí, está la onda. de asunto. Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional han jurado hoy sus cargos ante los Reyes en un acto protocolario celebrado en el Palacio de la Zarzuela. Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ya han jurado sus cargos en una solemne ceremonia que se ha celebrado en el Salón de Audiencias de este Palacio de la Zarzuela en presencia de sus majestades los reyes, del presidente del Gobierno Mariano Rajoy y también del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón que ha ejercido como notario mayor del reino. Los dos primeros magistrados y eso un momento en este el programa, ya tenían cuatro nuevos magistrados Tribunal Constitucional y que que la las normas de, la sala de que estoy que es tan importante y en el final uh, del eh, Consejo General del Poder Judicial poco cosa, de ellos han mm. jurado los cargos pues mira, los magistrados ja tenim, a propuesta del um, Poder Judicial un tribunal, en primer lugar Juan Antonio Siol, molt independent i, i molt Santiago imparcial i que no està ja polititzat. La qüestió és que els quatre, els quatre que han el Tribunal Constitucional eh, en la que los cuatro nuevos eh, jueces serán mateixa investidos. Los nuevos nombramientos profundizan el conservador del Tribunal Constitucional y una vez lo que n'hi ha tres que els han nombrat des del Partit Popular i un des del PSOE. Aquest és el Tribunal Constitucional que tenim. No sé si, si són mesos o són anys, no? Són anys sense tancar des de que es va retirar el darrer magistrat i això ha donat una poca credibilitat a l'alto tribunal, no? el tribunal més important en principi d'Espanya, de, de que si ja els ciutadans estem allunyats del món judicial, quan veiem aquest tipus de notícies, Mm, no, no, no ajuda no? A, confiar, a confiar en el sistema judicial. De totes maneres, el Tribunal Constitucional mm, les coses que ha decidit eh, a vegades sí que són importants, no? però per ser el tribunal més important jo crec que en, en global no és realment el més important a les coses que ens afecten. Realment que Bildu fos eh, legal o no en el seu moment pot ser molt important per a alguns. Jo crec que a vegades no mesurem bé la importància de les coses. Sí que va ser important Ventura quan va eh, resoldre el, el recurs eh, contra la llei de, de matrimoni homosexual. Aquí sí que podríem dir que, que el Tribunal Constitucional fa la seva feina, però jo, que ja fa uns mesos que no exerceixo el periodisme, quan sento aquestes notícies realment dic, mira, m'importava un poc <laughs> quan, quan exercia, però ara mateix com a ciutadà troc que la fractura és enorme, o sigui, la, la, la, la bretxa és, és, és inacabable. També va tenir una sentència amb el tema de l'Estatut de, de Catalunya. I do, aquestes, eh, sincerament, o sigui, jo, eh, això és el que trobo que realment se li dona una importància brutal i realment no, no, no és tan important a l'hora de la veritat, no? Hauríem de revisar què és important i què no, <laughs> però bé, això és un altre tema. Sí, realment no, mm, vamos, no és una cosa que mos hagi de llevar a son. Es que sobre progresistas y conservadores y tal, es que no, no, no, no, no opinar porque a la hora de la veritat... <laughs> En realidad, a mí me pasa efecto que precisamente es un tribunal completamente político. Claro, ahí sí podemos opinar, ¿no? Porque esto de que salgan a declarar por la radio que mm, no está politizado, justamente al decirlo, lo que están diciendo es que justamente está politizado, ¿no? <clears throat> o sea, si un tribunal es totalmente libre y no, está politizado, no hace falta salir a hacer estas declaraciones, me parece. Y un poder judicial debería ser totalmente autónomo, ¿no? E independiente. Al mismo tiempo que ocurre esto, la Asociación Jueces para la Democracia eh, se está denunciando que la reforma que está impulsando el señor Gallardón es un ataque a la división de poderes. O sea que es justo lo contrario que el mensaje contrario, ¿no? Hmm. sé si esta diciendo de todas maneras pues tiene mucha legitimidad, si tiene más o menos un cierto prestigio. Pero bueno, la situación, em, la situación de los jueces, yo diría que eh, a nivel de lo que, son los, los, altos tribunales mm, es como muy cuestionable, pero en los tribunales más ordinarios, eh, pues ahí sí que hay un poder que se escapa al, al poder político. Eh, queda un poco en función de, de, de cada juez y cada, cada sala, ¿no? Lo estamos viendo con los casos de corrupción y lo estamos viendo con las asistencias que están haciendo con temas de, de hipotecas y de desahucios mm. y todo esto. Hombre, sí, sobre politització de la justícia jo tinc una esperança, no? I, i, i eh, es personalitzen el jutge Castro, per exemple. <laughs> Efectivament. Dir, basta veure en jutge Castro, que és un jutge d'instrucció, -huh. que és un jutge que Exacte. en principi dins el sistema judicial espanyol estava allà com, com soldado raso, podríem dir. No? I ell ha dit, jo des d'aquí, amb molta intel·ligència, puc fer això, puc fer allò altre, utilitzant el sistema judicial i utilitzant el sistema judicial des de la base, ell mateix pot arribar a tombar la <laughs> casa real en un, en un futur, eh? no ho sabem. Però, vull dir, politització n'hi ha molta, però el sistema judicial és gran és gran i, i hi ha de tot allà de dins. Núria, volies comentar qualque cosa? Bueno, sí, a mi estic d'acord amb tu, no? Se li ha de restar la millor importància a alguns actes, però a mi que no hi hagi, que, sigui, que, no sigui impar, que, que, que no sigui imparcial, que estigui polititzat, sí que m'assusta, no? I m'assusta sobretot en moments de on veiem que hi ha decisions judicials superregressives, no? i, i que ens fan tornar moltíssim d'anys enrere. Jo crec que no és just, eh? o sigui, el, mentre no hi hagi un equilibri, no sigui realment parcial, no hi haurà equitat en les decisions, no hi haurà, no arribarem a, pues, a, a fer decisions justes. A mi sí que m'ha preocupa una mica, no? perquè jo crec que a vegades dintre el Constitucional sí que és vera que, pues, eh, com tu dius, no? s'han pres decisions no gaire rellevants, però bueno, sí que era una mica el freno no? d'algunes decisions que al, fin, al cap i a la fi pues, jo crec que sí que ens acaben afectant. No? Crec, crec que sí. No sé, és, ha estat una notícia també que he rebut una miqueta de, mm, així de, a darrer moment. Crec que hauria d'aprofundir més. M'agradaria saber qui són aquests personatges, quins són les persones elegides, qui han estat, quins són els seus noms, quins càrrecs han estat tinguem fins ara. També m'agradaria demanar si tots són homes, sonamos, sí, sonamos y una historia. Y, y, bueno, pues ahí, ¿no? O sea, politizados y, lejanos a, lo que es la realidad. Pero bueno, es, es otro <coughs> reflejo más de, lo que ya esperaba y tampoco, es, es para asustarnos. Y bueno, volía dicho, ¿no? Mm. Seguramente en la asociación esta de jueces por la democracia sí que hay, que hay jueces mujeres, ¿no? Lo digo porque conozco alguna juez mujer y, y sé que, que, bueno, que tienen bueno, algunes inquietudes, no? De fet, en, es, en el vídeo que han, que han tret, que són ells mateixos els que surten, hi ha, eh, vamos, ha, no sé si no sé quantes n'hi ha, però vamos, surten bastantes dones que, que expliquen un poc aquest missatge que volen donar. Passa que això de, aquest, és un poc el que deia en, en Jordi, no? aquest, aquest tipus d'òrgans són bastant llunyans, en es, no només en els en el ciutadà, sinó en els mateixos ju eh, jutges, que, mm. que moltes vegades te diuen que, bueno, que, que aquestes són càmeres molt conservadores, que no van molt cap a la interpretació de la llei, sinó cap a la preservació de, de la llei. I fins i tot quan eren eh, de majoria progressista pues, mm, no crec que haguem vist tampoc un super mega, <laughs> una super mega evolució de la justícia gràcies a, a la premència dels propis posat dins aquesta càmera. Vull dir, eh, estic xerrant d'una playa de números al final i de pot polític de facilitar eh, els segells que uns altres vol treure I en aquest cas, pues, per l'utència ja ho tenia útil. Vull dir, jo personalment, pues, si quan hi vas anar a les les ben ja. I ja passant que probablement hauràs d'anar cap a més enllà, hauràs d'anar a Europa eh, a demanar que te, que echen un capote. O sea, yo creo que la mayoría de la gente ya lo tiene en cuenta esto. Probablemente te contarán las, los estos, ¿no? De poder, los que han entrado mal. Creo que sabéis que no que en este el tema del poder judicial eh, está llevando un papel muy importante, por lo que de de, por ejemplo eh, sentencias que están aplicant en el sector manera muy importante, no? como la sentència que ha hagut ara en el Suprem que mm, està dient que el tema de preferents i tal, que són clàusules que són abusives, la qual fa, fa que se qüestioni eh, tot el, el sistema d'hipoteques que ha hagut en els darrers anys i això pot tenir unes implicacions, mm, no sé... La decisió de Uh, imputar la cúpula de Bankia en el seu moment, tot i que no sabem on arribarà això, jo també tinc un pot d'esperança no? en, en, en aquest sentit. No? A mi m'ha de sorprendre molt aquesta notícia de, Però és això, no? de les preferents. Eh? Molt, el, molt. el jutjat d'instrucció, per exemple, pues, sí que segur que, mm, que van un poc més en els... supos que en el criteri de cada jutge. En canvi, pues, eh, sí. jutjats... Bueno, també l'Audiència Nacional ha tingut, ha tingut, està implicat en un parell de temes que són mm. molt socialment mm, pues, molt rellevants. No? Diguéssim que els jutges d'instrucció estan menys vigilats, no? serien com un, jutges menys importants a priori. A l'Audiència Nacional <laughs> sí que estan més vigilats i si te passes de la ratlla eh, et passa com en Garzón, no? pentura un <laughs> poc. Però a mi, gent que, gent que està molt ficada en el, en el, en el món judicial, el que m'ha contat és que bé, el tema de Garzón a banda de temes polítics, és tema de personalismes. No, no, no, no hauríem de confondre'ns tampoc amb, amb que ha estat un, per, una diòcesi política. per exemple, avui mateix també hi ha una notícia que diu que diu, eh, ara ho estic llegint a público, el juez del caso Blesa denuncia que està sufriendo todo tipo de pressions. Això és un jutge uh -huh. d'instrucció també i, i bueno, i mm, eh, el que diu és que no pot fer feina tranquil, que està... Que, se, se troba, que hi ha una entitat Claro, no Cuidado es el Caja Madrid. El Caja Madrid, vale. Mira, tinc una, una notícia que diu el juez Silva, de fa dues hores, el juez Silva duplica... Aquestes, aquestes. Duplica sus followers en un dia. Eh, aquestes, és precisament és que ha dit que és el jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, que, que diu que, que se troba molt pressionat. O sigui que se converteixen en personatges mediàtics també, no? La qual cosa jo crec que és positiva, bueno, lo que més passa, que negativa. El que passa que per ells, en el moment que se converteixen en personatges mediàtics, eh, se considera que ja no són aptes per ser, per ser jutges. No dic que ho considerem yeah. nosaltres, sinó que dins de la carrera judicial ja se perd un poc aquesta neutralitat. Se perd aquesta eh? neutralitat i se considera que pot tenir uns interessos personals i des d'aquest punt de vista ja té mig... Eh, el llit ja ho té fet, <laughs> saps? Le estan mm. haciendo la cama los mismos que lo están apoyando, sí, desgraciadamente. Clar, des del punt de vista ciutadà, no? diguéssim que, que un jutge se converteixi en un personatge mediàtic té molt de sentit en tot el que està passant no? i com està funcionant la reacció social davant dels poders. No? I, i és que també diu molt de la nostra societat de moment en el que ens trobam que estiguem tan desesperats per trobar qualcú que sigui íntegre i qualcú que, que respongui en els interessos de la ciutadania que ho que mirem en els jutges, no? perquè sí. els jutges no és ni molt menys el seu paper fer aquesta tasca. D'herois, ni... no? D'herois. Sí, necessitem fer... herois, parlant exacte, en plata. Exacte, necessitem ser herois. Jutges. Tal vegada no líders, però sí herois, persones que siguin exemplars, persones que lluiten per la justícia realment. I els jutges això no ho fan. Els jutges estan allà per interpretar eh, els fets conforme la llei <laughs> i fer la interpretació de la llei en funció de les necessitats de la societat, però més cap a la repressió que no cap a un progrés. Vull dir, el progrés el fan els polítics, en teoria, en aquesta societat. No? I fixa't, fixa't en quin punt hem arribat que estem mirant així en els jutges. No? és, és, bueno, jo me cridat molt l'atenció. Bé, han de fer bona l'expressió estado de derecho que tant gasten els polítics, eh? l'han de fer bona. Si és un estado de derecho, que, siguin ells els que vetllin, no? perquè el poder executiu no faci tot el que està fent, <laughs> realment. Ja. Con respecto a lo, de, que los jueces se vuelven mediáticos, yo creo que justamente eh, se vuelven mediáticos porque toman decisiones o llevan adelante acciones que, le impactan positivamente a, la ciudadanía, ¿no? Justamente por esto. Como decir, mira lo que dices tú, ¿no? Héroes, pequeños héroes que, que van contra la corriente, ¿no? Que van ahí. poniendo el dedo... A mi m'agrada bé que siguin jutges els herois i que no sigui uh -huh. algú que llença una antorxa <laughs> i, i quema una... no sé Exacto. què. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades. Eu moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, iaia, eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Minha gente, cheguei agora, minha gente, cheguei agora. Minha gente, cheguei com Deus e com Nossa Senhora eu moro na roça, moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade, compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade, compro o jornal da manhã pra saber das... Chique, chique, macambira, filho de preto da Angola Ainda bem não sabe ler, já quer é ser mestre de escola. Eu moro na roça, moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã pra saber das novidades. Era tu e era ela, era ela, era tu e eu. Hoje nem tu, nem ela, nem ela nem tu nem eu, eu moro na roça. Na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da mãe pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da mãe pra saber das novidades. Moro na roça, ia, ia. Nunca morei na cidade. Compro o jornal da mãe pra saber das novidades. Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Compro o jornal da manhã. Essa vida compro o jornal da Aquest àudio que estem escoltant eh, és un vídeo que se va llançar fa un parell de dies terrible. Eh, són unes imatges molt espectaculars de les protestes que, que hi ha a Turquia, a Estambul, en les quals sou claríssimament com un policia treu la seva pistola i dispara contra la gent eh, arrel d'aquests tirs un dels, dels que estava protestant pues, eh, es ferit en el cap, això va ser per es que fa ja bastant de dies i no està clar si s'ha arribat a morir o no, pareix que tenia una ferida molt greu. Hi ha gent que diu que ja és mort i hi ha gent que diu que, que, bueno, que encara està en una situació de... de vamos, que no, que no està eh, clínicament mort, però és una mica confús tot això. Són imatges mm, després se veu el, el mateix policia que dispara quan surt corrent mm, no sé, crec que no s'han vist cap informatiu més o menys important i en canvi jo quan ho he vist m'ha parecut algo tremendo com no és, no és una cosa tan estranya, passa sovint però que, que s'hagi registrat amb aquesta cruesa no? S -s una actuació mm, policial tan desmaïda i amb aquestes conseqüències què penseu de, de que no s'hagi vist en un informatiu? Sí, de que no se li hagi donat una difusió, perquè això... Jo som molt radical en aquest aspecte, ja fa un temps crec que hem d'oblidar els informatius ja i cercar la informació on l'hem de cercar. M'he guanyat molt de palos per dir això, moltes vegades, via Twitter i tal, però de, deixeu de, de gastar energies en criticar eh, els informatius televisius. Ara tenim mitjans per fer-nos el nostre propi informatiu, entre cometes. És la meva opinió, sincerament. És lamentable, sí, clar que és lamentable, però és que ja arriba un moment, doncs, com parlant de la justícia i tal, els mitjans de comunicació els hi ha passat el mateix, vull dir, això ja... <laughs> Està claríssim. Pitjor, diria jo, no? Jo crec que amb els temes de justícia, quan dèiem, encara hi ha com una certa esperança. Amb els mitjans de comunicació, el que són Molta més oficials, perquè... Eh, tot el contrari, s'estan tornant totalment, en, no, no en contra, sinó tan evidentment eh, recolzant el mm, que és un sistema que està caigant, que tot s'ha de sacar les xarxes. Sí, però bueno, tenim l'oportunitat d'aquest programa que s'està fent aquí entre nosaltres eh, amb total llibertat, puguis escoltat avui vespre per dos milions de persones. No, no crec que sigui així, <laughs> perquè ens falta l'aparell de... Aún no, però... Però la possibilitat està. I el, el món viral, no?, de les històries Exacte. virals, al·lucines, mm. no? T'enteres sí, sí. de coses que abans no, no, no t'assabentaves i per mi eh, jo això me fa tenir gran esperança també. En, en... La renovació dels mitjans està en marxa ja. Mm. Sí, jo crec que un poc com deia en, en Jordi, és com quan xerram de certes coses que ha dit o ha fet el govern, que l'altre dia xerràvem, i encara molt sorprenem o encara mos demanem per què o encara mos demanem pues doncs això, per quina lògica hi ha darrere? Pues doncs la de sempre, vull dir, no ens hem de seguir sorprenent de que els mitjans estiguin participats pels poders, no ens hem de sorprendre de que li donin importància a les coses que no ho tenen i les coses que ho tenen no li donin cap, i un poc el que diu en, en, en Jordi, bueno, reacciona jo, tenc també aquesta esperança, no només de que hi ha molta de gent que tal vegada comença a fer aquestes coses, sinó que com, hi ha molta de gent que comença a tenir assumida aquestes coses també, vull dir que comença a tenir assumit que, que, bueno, que el que li donen no necessàriament és la veritat, que fins ara era el que tots no? Si tú ves algo per la tele, això estaba pasando, y lo que no sortia per la tele era mm. algo que no existía, no? ni una cosa ni la otra, no? También había una fe cega tampoco siempre nos van a contar la verdad. <laughs> Probablemente la gente mayor aún tiene esa postura, ¿no? Sí. Pero lo que dices tú, Jordi, estoy de acuerdo, ¿no? Que, ahora las redes sociales y las páginas informativas de Internet tienen un rol importantísimo en, la difusión y bueno, en la concienciación también. Mm, yo no voy a Ya no estoy hablando solo de España, sino a nivel global, ¿no? I ah, dit, dit això és perillós, també, perquè hi ha molta desinformació, tots ho sabem, sí, no? Vull dir, estic cansat, jo, sí. estic cansat d'eliminar links en la meva cronologia de Facebook de coses que sé, certament, que no són certes, no? Vull dir, de notícies que estan mm. completament manipulades per engrescar la gent, per emprenyar la gent, per crear aquest moviment de repulsa. El món ja és suficientment horrorós, senyors, no hem de més coses, no? O coses més truculentes però sí, és cert que també és veritat que molta de gent se, se tira cap a l'aventura de, de la informació i ho fa des d'una perspectiva totalment entrista de arrimar esta ascua, el ascua a mi sardina i dir, pues ara voy a coger i voy a crear un sistema de periodisme paral·lel en el qual tot se hable en funció de lo que el líder... O sea, fan lo mateix que tenen, però des d'una perspectiva diferent. Mm. Estic amb vosaltres. Són mitjans, però no comuniquen. Mm. La comunicació és una altra cosa. Jo vull aprofitar per reconduir i donar el meu suport a Turquia. Té molta de gent que segurament ara estarà aquí, estarà encara, estarà a la capital lluitant. Just vaig tenir l'oportunitat d'estar el 2007 allà fent un encontre en joves de, de diferents països d'Europa i ja ho contaven, no? que eren persones molt lliures, molt properes, massa avançades com per estar en un país tan, tan, tan retrògrada, no? I... És, és un país tan retrògrad realment perquè no, no. no tenim molta informació tampoc de Turquia. Bueno, jo, la veritat que me vaig sorprendre, o és un dels països... Eh, jo vaig estar encara, sobretot és una ciutat molt més moderna, molt més eh, posada al dia que si la comparam, per exemple, amb, amb la capital, no? amb Estambul. Uh, és una ciutat que ha estat silenciada i no hi ha hagut, supos que molt de moviment també, perquè ha anat acompanyada i ha compassat un creixement econòmic, una modernització... Eh, els mitjans de comunicació també han fet molt, no? Centrar a internet, sí que és vera que ha estat un, un dels països més, més flexibles en segons quines històries. També hi ha hagut molta immigració, molt de, molt de moviment cultural, que ha fet que sigui pues, un país bastant obert, no? però encara hi havia unes rels eh, bastant fosques, jo crec, jo diria. De fet, era una mica el que comentaven tots els joves i, sobretot les dones. No? Ahir també hi havia una part una part que, que bueno, si ells com a joves s'havien afectat, elles encara més, no? La universitat ha obert moltes les portes, ha fet que els joves i les joves puguin participar. De fet, és un país on la universitat, eh, siguent un país on la la religió musulmana, la més, pues, la més potent, a la universitat és l'únic espai que les dones poden anar lliures, no? sense, de fet, no està prohibit, però està com a mal vist, no? com a, en aquest espai, anem a deixar-nos la religió perquè aquí venim a, a cercar altre tipus de coneixement. I vaig trobar coses així, no? iniciatives molt valentes, molt obertes eh, en això. I crec que ha estat l'estallido que esperaven, no? És una, és una pena perquè, com tu bé dius, no? s'estan convertint a les pròpies ciutadanes en entes peligroses per poder justificar després aquesta, aquesta acció de brutalitat, perquè el més és molt fort. Però mm, jo crec que dintre del caos també hi ha l'esperança, no? I és, bueno, per, per fi els hem sentit també com a poble i jo crec que se sumen a una lluita més com nosaltres o com després parlarem a lo millor de, de Grècia. La situació és molt distinta no? de, de, de totes maneres de la situació que hi havia a Egipte o, mm -hmm. o, o Túnez. No? Jo, no, a nivell veri... de llibertats o a nivell de, ah, sí. d'economia. A nivell de llibertat també. Fixa't tu que un mesos abans de lo que va passar a Tur o sigui, el mes abans de Túnez havia estat a Túnez també, i també m'havia semblat, no puc parlar igual de Túnez que el millor de, de Turquia, però si Turquia sí que l'havia trobat, vull dir, com a mínim s'esperit jove, no? Sempre queda allà doncs, la gent més gran, lo tradicional, un poc com a Espanya, no? Si miréssim, és poc temps que hem evolucionat a Espanya, no té res a veure eh, sortint de, de la dictadura, els nostres pares, els nostres avis, que nosaltres, no? Nosaltres sí que consider que som, pues, eh, ja hem viscut dintre d'una democràcia i dins un, un altre tipus de, de moviment més llibertari, no? Encara que ara se mos veta i pareix que tornem a anar contracorrent. Però no podríem parlar del mateix. Crec que són... Crec que tot s'ha de contextualitzar, són països molt diferents, però bueno, el poble de Turquia pues, sobretot els joves s'han alçat, no? I han dit, no és un parc, és algo més. Les protestes tenen un aspecte molt semblant a les que se van veure aquí amb el, amb el moviment 15M, però la situació dramàtica que teníem aquí en aquell moment i que seguim tenint, eh, allà no és, no és tan dramàtica en el sentit de que no ha hagut aquesta baixada tan forta ni de, a nivell econòmic, a nivell d'atur, en la qual d'on surt la mobilització. Jo no, no, si, no sé si estic d'acord amb això, vull dir, realment eh, Turquia estic xerrant d'un país que s'ha posat el eh, cartell de país europeu i que en aquest sentit ha obligat a la seva població a un canvi social brutal en certs aspectes, però que ha intentat mm, radicalment i unilateralment conservar d'altres sí o sí. Vull dir, ara tenim una generació de joves a Turquia eh, molt europeïtzats en certs plantejaments i que en canvi veuen boicoteats aquests plantejaments a través del propi sistema que els ha format. No? Mm. I a més són persones que més que aquí encara eh, estan formats però en el carrer i obligats a una vida mm, miserable. Vull dir, han d'optar a la mateixa vida que tenien els seus pares, però amb 50 vegades la formació que tenien ells. Vull dir, és yo creo que es un caldo de cultivo bastante importante y bastante similar en, su origen a otros disturbios que hemos visto aquí en Europa, como por ejemplo disturbios que hemos visto de segundas y terceras generaciones de inmigrantes en, que, habían sido reducidos a guetos en algunos países muy cercanos al nuestro, en, París y demás, ¿no? Gente que digo, bueno, pero deixeu-nos realment mm, manipular la realitat, deixeu-nos tocar el món, deixeu-nos formar part d'això i no simplement digueu-nos, no, no com ara que mos deis, tot el seu futur, però el futur quan arriba. Mm -hmm. Estic d'acord. Sí, no els hi deixen estrenar, no els deixen acabar d'estrenar els joves, és vera, jo estic també amb tu. Bueno, però com bien sabemos, la libertad no se pide, ¿no? La libertad se toma. Claro, que és lo que estan fent allà. <laughs> Exactament. sí, sí. O sea que os parece justificado, ¿no? En cualquier caso, a mí lo que me sorprende es que siendo, em, siendo una realidad que no es mm, exactamente la misma en el sentido de que aquí llevamos años con una crisis terrible y cada vez con más parados, pues allí surge algo muy parecido. Es como si hubiese una conexión. De todas maneras, de Turquía hi ha un creixement econòmic, però hi ha una economia submergida molt, molt forta. Eh? Vull dir, tampoc és un país que vai... Sí, sí que és vera que en els darrers anys ha anat en, en creixendo, però segueix havent eh, molta economia submergida, un poble molt tradicional, un poble molt arrelat una cultura mm, bastant... Bueno, doncs, masclista, no? I jo crec que els joves estan molt desacord i el canvi ha estat molt ràpid i el que provoquen els canvis ràpids és això, un desajust, no? No estem preparats com a... Si no ens educam i estem preparant per un canvi, doncs clar. entrem en conflicte. Està, i... està clar que en el cas turc, per lo que esteu comentant, hi ha un caldo de cultiu que és molt diferent que altres països, que és aquest contrasentit que hi ha, no? i que la cosa va molt més, eh, no tant per economia, no? I també s'assuma suma aquí el factor religiós, la modernització, Europa Clar. sí, Europa no, és, és, és realment preocupant el que pot arribar a, a passar allà, a Turquia. I llavors volia plantejar un altre tema que s'ha xerrat eh, darrerament i és el tema de la utilització de les xarxes socials i de Google per temes d'espionatge o per recabar informació amb aquestes denúncies que s'han fet eh, bueno, les eh, darreres setmanes que bueno, no és que eh, s'aclaresqui res ni se digui res de nou, però sí que se comença a qüestionar eh, veig que m'estan fent senyors <laughs> i se comença, una aquí haciendo... i se comença a qüestionar la utilitat està clara la utilitat de les xarxes socials, però eh, la utilització que s'està fent per part també de, de qui tens control d'aquests temes amb tota la informació que s'està mm, que s'està posant a les xarxes socials. Arma de doble filo, eh? <laughs> perquè internet ens dona tot, però ens poden controlar el triple de fàcil. <laughs> Això és vera. Vull dir... Amb un clic i tenen tot l'historial no? de cada un de nosaltres. Efectivament. Sap per on navegat, saps qui, saben qui ets, saben això, per on has navegat, quant de temps has navegat, quantes vegades has accedit en aquella pàgina web, què has escrit, <laughs> què has deixat d'escriure... Eh, això, això fa un pot de por, vull dir, tenim tot a les nostres mans, però al mateix temps eh, poden fer en altres el que vulguin, realment. El gran hermano. El gran hermano. ¿eh? Internet no, lo <laughs> facilita totalmente. Aquel, ha un vídeo que és súper maco, que ha un que diu, bueno, entra, entra com una cúpula, te voy a adivinar el futuro. Digo, tu tienes ah, una sí, amiga sí, que sí, se lo llama tal, <laughs> tienes no un cotxe que tal, tu mejor amiga, Tu número no sé de cuenta termina por el tal. ¡Oh! Mm, estàs en números rojos, tu mòbil és un Nokia... I la, la tia, i com, hòstia, com sap, tio, un tio que sap el futur, no? Yeah. I es desplega una tele i és allà i mogollon d'informàtics, tio, cercant dintre sa, sa xarxa. Vull dir, ho hem regalat tot. Tu, sí, tot el sí, que pengem sí. ho regalam. Sí, està clar, està clar. Per això s'ha d'anar molt en compte amb, amb el que pengem a xarxes socials, però bé, això jo crec que és una cosa de sentit comú, no? Que, sí. que tampoc vull... Eh, eh, és perillós, eh? No m'agradaria caure en el, en el tremendisme amb, amb això, realment, però bé, hi, ha, hi, ha, hi ha dades objectives que, que ens fan poder estar preocupats de que si tot mm. aquest eh, material <laughs> cau en males mans, ens pot passar qualsevol cosa a qualsevol de, de nosaltres. Però bé, no? des del primer moment no? sabem que Facebook és una plaça pública no? o que... Yeah Todo lo que publicamos es como si lo dijéramos en la tele, es ¿no? Que, en la es que tele. fa temps que, que vivim amb una hipocresia bastant grossa perquè mos havien dit que nosaltres podíem xerrar obertament i dir qualsevol cosa que ningú mos ho tindria en compte. Vull dir, ningú te deixaria de contratar perquè tu fossis ecologista o ningú te deixaria de contratar perquè tu fossis anarquista o perquè, Feminista. vull dir, perquè nosaltres Sí, o que fosis mm. o que no te ducharas, o que admitieras que te duchabas con barro de no sé dónde. Quiero decir, estas cosas nos habían vendido una moto que ahora se demuestra que no es cierta en absoluto. O sea, el problema aquí ya no creo que sea solo el hecho de que podamos o no compartir cosas abiertamente, porque como decía Jordi, todos sabemos que una red social es un foro abierto y todos sabemos que aquello lo regalamos. Igual que yo si hablo por la calle me doy cuenta de que la gente puede escucharme y utilizar esa información, pues lo mismo hago cuando hablo por internet. Es desagradable porque hay gente que disfruta utilizando esas cosas y se aprovecha de eso, pero es un hecho que debemos aceptar. Ahora bien, el problema está en que tenemos un problema de valores muy serio en el cual la gente todavía no ha asimilado aquello que hemos considerado que fundaba nuestra sociedad, ¿no? Y era que, bueno, que todo el mundo tiene derecho a ser y a pensar una serie de cosas, aunque sean diferentes a las mías, ¿no? Pero no, Nos vemos ahora dándonos con eh, el canto en los dientes y dándonos un mazazo contra la realidad y descubriendo que, que, no, que todo eso se tiene en cuenta y que efectivamente te pueden perseguir por ser pelirrojo, ¿sabes? Mm. Esas coses pasan. És un tema d'educació i, de, i de consciència. Quan arreglem això, mm, podrem fer servir internet amb un poc més de tranquil·litat, si és va una, que ho arreglem algun dia. Va un, jo diria que va una mica més enllà del tema d'educació, de, de, en el sentit de que ja no és informació que se va pujant. Per exemple, tots els correus personals, que són coses... Que, privades, no? Clar, sí, són sí. coses privades. Mm. El correu, sí històricament, eh, era inviolable, no? Mm. Números de comptes, clar, tot això. Eh, I ara, a dia d'avui, suposadament és inviolable. De fet, és, eh, tots aquests correus facilíssimament se poden entregar a un o a un altre, en la qual això ens deixa en una situació d'indefensió en el moment en què, per exemple, no sé, eh, un suposa ara eh, una agència d'investigació d'un país decideix saber quina informació hi ha en correus de qualsevol persona, eh, com està passant als Estats Units o a Xina inclús, eh, sí, sí. qual fa que qualsevol persona que, que, que pugui parecer incòmoda per, per, per un govern o per qui tingui un poder, pues, se l'investiga amb moltíssima facilitat i, i a més s'aconsegueixen unes proves de forma, diria jo, il·legítima, inclús supos que il·legal, i entram en el tema de la legalitat internacional, no? que, que, que és una cosa, un concepte que, que, que realment no existeix o no està totalment definit, perquè la legalitat d'un país és distinta que la d'un altre. Això és com les punxades telefòniques, però multiplicat per mil. Mm. No? Efectivament. Sí. Efectivament. Eh, que passa el mateix, a més, amb els telèfons mòbils, que ho sabem, no? De, de, també és que han, que han sortit um, de, de, de la capacitat d'escoltar totes les conversacions telefòniques. Uh mhm. -huh. Que això és una tecnologia que ja funciona avui en dia. Sí, és preocupant el tema, el tema de que puguin revisar els teus mails sense anar més en fora i per adonar-se'n és fàcil, els Google IDs aquests, no? els anuncis que te surten, de, si tu has escrit molt de mails sobre futbol, te diuen <laughs> cómprate estas bambas Nike, no sé què. Dic, ¿tú cómo sabes eso? Diu, porque hi ha algú, o oh, no és algú, és una màquina, que està espiant el que tu estàs escrivint en els teus mails. És al·lucinant, no? Mm. I contra això realment no s'ha no pogut fer res. No s'ha pogut fer res encara, a nivell, a nivell legal, perquè hi ha, hi ha hagut gent que ha protestat. Per això me'n record, quan va sortir aquests anuncis de Google, això mm. era il·legal, no sé què, i Google se'n va endur el, el, la raó amb això, encara no, no, no han aconseguit. Ja. Sí, bueno, eh, el tema és que ja, eh, vull dir, jo crec que ja eh, hi ha una transgressió permanent de la legalitat per aquest motiu, perquè hi ha un buit legal internacional, com en, altres mm. com en tantes altres coses, no? però en aquest cas que amb molt molta ràpid. facilitat. Claro. Ha anat molt ràpid, ja ha vingut molt, molt gros, no? con las reacciona antiterroristas lo cubren todo, ¿no? Necesitaríamos tener aquí una conversación con Miguel Blanco, ¿no? Con Miguel Blanco. en la última semana en las redes sociales han habido saludos, amplios saludos a la CIA, no sé si los habéis visto. <laughs> Y claro, entonces yo también estuve un par de días allí poniendo, eh, he visto la serie Juego de Tronos, eh, querida Cia, buenas noches. Y otro decía, <laughs> eh, hoy he dado tal examen, no sé qué, así que ya lo sabes, Cia, <laughs> estás informado. Compartir con mis amigos y mis amigos de la CIA. compartir con la CIA. your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone El cierre express de la televisión pública en Grecia coloca al tripartito al borde de la ruptura. El PASOK y la izquierda democrática piden a Samaras que reconsidere un cierre que el principal partido de oposición, Siriza, califica de golpe de Estado. Es una decisión incomprensible, dice esta trabajadora. Nunca pensé que algo como esto pudiera ocurrir en un país democrático. De hecho, creo que es la primera vez que una cosa así ocurre en un país democrático. democràtica. Θέλουν Quieren cerrar la RT para poder manipularla a su Fa un moment parlàvem de, de quina manera s'estava informant en els mitjans d'informació oficials o oficialistes o, o els importants. I, I veiem, per exemple, que a Grècia es governa per la decisió de directament tancar la televisió, la ràdio, el que és la radiotelevisió grega i engegar tots els seus treballadors d'un dia per l'altre en la qual eh, jo ja no sé si això és bo o és dolent. No, <laughs> ara matisaré el que he dit abans. <laughs> és molt dolent, <laughs> absolutament. Jordi, tu que tens experiència amb això... oblidem-nos dels informatius, és oblidem-nos dels informatius tal com se'n fan, tal com se fan ara. Jo, la meva proposta no és baixar els braços, sinó que els mitjans convencionals canvin gràcies a lo que s'està fent des de fora no? i gràcies a un canvi social. Això no vol dir que, que els haguem d'eliminar, que és el que deuen haver pensat els grecs, no? Ah, esto me sobra, fuera. Jo crec que no ho han pensat massa, sinó que els han dit heu d'engegar de qualque manera a 3.000 empleats públics i ho han fet així. La manera Exacte. en què s'ha fet és increïble. Allò que diuen de la noche a la mañana se queda, se queda curt. <laughs> Ha estat de la tarde a la noche. És al·lucinant. alucinante. dicho, cerramos un par de escuelas o cerramos la, la, los medios de comunicación, ¿no? Recordo una mica com així com se va fer quan se va a la ciutat de Berlín, quan hi havia el bloc soviètic i el bloc occidental. Ah, en un dia, no? En un vespre se va aixecar tota l'embrada <laughs> i, bueno, és com una analogia. Home, tots sabem, i crec que és reiteratiu, no? però perdre un mitjà públic, sigui una televisió o el que sigui, i estiguin informats com estiguin informant-nos ara, és bastant dramàtic eh, pel manteniment, per la sostenibilitat d'una democràcia no ho dic perquè sigui la meva feina, sinó perquè trobo que la informació eh, és, és, és bàsica, vull dir, és, són perogrullades però no està malament <laughs> recordar-ho de tant en tant, no? quan passen aquestes coses. Però entraríem en el debat aquest de la utilitat d'un mitjà de comunicació públic. Hmm. La utilitat i la necessitat. Uf, debat complicat, eh? Aquest. Sí, sobretot si analitzem un poco la, radio televisión pública española, ¿no? Actual. Clar, eh, o sea, ben gestionat, yo te diría, ben gestionat sí, mal gestionat no. porque si cierran Radio Televisión Española hoy, 13 de junio de 2013, vamos, que no pasa nada. porque hay, unos, hay unos niveles de desinformación brutales, o sea, es una manipulació total. Jo, quan, doncs, explicaré una coseta, quan anava, eh, anàvem en taxi tot arreu, quan estava a Ràdio Televisió de Mallorca, mm. i aquest procés que ha estat una hora baixa a Grècia, a nosaltres ens va costar un any, <laughs> pràcticament, de, de, no va ser un any, va ser nou mesos de tancament, tot i que duien cinc anys dient que, que, que mos tancarien, des del mateix dia que va néixer. Mm. I els taxistes deien, però si això gasta molts de tot bé, bé, el mateix que diu el, <laughs> el govern grec, no sé què. I jo li deia, si tots són teles públiques, ens estem arriscant a que tot sigui Sálvame. Per, per, per posar un exemple. Exacte. I aquí el taxista... Teles ja, privades, vol dir. Ah, si tots són ah sí, perdó, perdó, perdó, perdó, gràcies. Si, són, si, si acabem tenint un sistema de televisions només privades, per què no? Si és el que dona dos dobbers, tots seran sàlvames. I, i, I fins i tot deixaran de fer informatius, si volen, perquè estem deixant tot en mans dels interessos econòmics. O sigui, ni que sigui per això, per tenir una televisió que valgui la pena, una ràdio que valgui la pena, encara que ara no valgui la pena, <laughs> que algun dia aconseguim que valgui la pena, s'ha de mantenir, però s'ha de mantenir, clar, nosaltres a Ràdio Televisió de Mallorca teníem 10 milions d'euros de, de, de pressupost, la qual cosa trob jo no, excessiu, no excessiva, tenint en compte el muntant global dels, dels pressupost, i se feia amb una austeritat brutal entre d'altres, els treballadors la amb aquesta austeritat, no? però bé, jo estava d'acord amb, amb aquell model. En canvi, IB3 no se fa en cap mena d'austeritat, hi ha cinc nivells de, de burocràcia, hi ha jefes que cobren per no fer res i aquest tipus de coses. I doncs, aquesta tele que, no, no la vull jo tampoc. Clar, la que va patir va ser ona, ona Mallorca, que era la que tenia un funcionament més, més auster. Sí, una Mallorca amb, amb un milió d'euros l'any funcionava i tenia molt, molt bona audiència, tenia uns 10.000 espectadors. I qual és la tele i la ràdio que se mantenen? Ara? Mm. No sé qui escolta IB3 i, ni, que... ni per què l'escolta. No conozco a nadie que escuche Lo que passa també moltes, ve mm, moltes vegades que la gent no entén aquesta idea de lo públic, en el mm. sentit de lo que és comú, no? d'aquestes parts comunes que, que hem de tractar, no? perquè lo comú no sempre tracta exactament el que tu vols o el que en aquell moment voldries veure. Lo millor hi ha qualcú que voldria veure Salvament en aquell moment i justament t'estan xerrant d'un grup de brodadores de, de sobre d'Albacete, que tu, te, tu consideres que no té cap interès, no? però per aquesta minoria sí ho té, no? i qui dona veu a la minoria precisament és el públic. No? I ningú se va queixar, per exemple, quan la eh, televisió espanyola i la Ràdio Nacional va decidir llevar eh, els anuncis, per exemple. No? Difícilment això és una mesura que faria una ràdio privada, perquè evidentment viu de precisament això, no? Però vull dir, lo públic és necessari precisament no? per fer aquestes coses que no se farien d'una altra manera i sí, sí. donar veu en aquestes persones que no tindrien veu d'una altra manera. Que això pot ser avorrit per certes persones en certs moments, és possible però també ho serà, serà interessant en els moments que li toqui a ell la seva part de lo públic, no? que seu també. Sí, jo crec que la informació és un dret. Punto. Ja està. No ens la poden privar, no? La societat ha d'estar millor, pitjor, perquè en aquest moment, si, o sigui, si miram per què va néixer una televisió pública, si miram la fonamentació, no? que és per formar, per informar, per ser crític, per donar diferents... Com, no? Si ho miram així, pues, pues jo ho veig, pues sí, ho veig greu, no?, també. I dius, tanca la televisió de Grècia. Però és que la televisió d'aquí no ensenya Grècia. Jo no sé què és pitjor. Hmm. No? Allà la tanquen, però aquí no mos ensenyen, la veritat. Sí, estem tots dos com a... Sí, mm. bueno, la tenim oberta, la paradeta, però no sé, per informar de què, no? El que sí que és cert és que tu dius, bueno, creem els nostres mitjans, sí, i, i serà així, però de moment no tots estem preparats, no? És allò que no podem fer més via. Nosaltres hi podem accedir, però hi ha moltes minories que no hi poden accedir. És l'única manera que tenen d'informar-se, de veure el món, el que està passant és la televisió. Sí. I sobretot són les persones més vulnerables. I si ja els hi llevam el dret de poder saber què està passant en el país veí o a la seva ciutat o amb són quin, quin col·lectius, però jo crec que jo crec que és vulnerar sí, sí. un dret molt important. Aquí, aquí està clar, estic d'acord amb tu. Sí, sí, és, és preocupant. Que hi ha però prou bretxa digital com per sumar-li la televisió pública. Està clar que no podem tancar la paradeta. Crec que és una mala, una mala notícia tancar la paradeta i perquè després ja costarà molt d'obrir, costarà molt d'obrir. Bé, jo crec que ho podem deixar aquí per avui, que hem fet ja una estoneta de dir coses sense molt de sentit eh, qualque cosa interessant també ha sortit. Eh? <laughs> Eh, no sé si voleu fer qualque cosa. Ràpidament, un resumen, 10 paraules. Cris? Bueno, yo quiero decir lo que digo siempre, que no tengamos miedo. Jordi? Continuem fent paraula de tortuga. És la nostra manera de, <laughs> de lluitar. Ho intentarem, Núria. I jo res, eh, mos podran acribillar però no mos callaran. Eh, Carles, no sé si vols dir res. Ha quedat claríssim. gràcies, eh? <laughs> En Justin està molt concentrat ara mateix. <laughs> Hem tingut per aquí durant tota l'estona en el Leo, que ens ha fet una visita. Hemos tenido un ángel. I ens <laughs> ha acompanyat en la seva guitarra, però no l'ha tocat. Bueno, pero a ver si eh. en el pobre diablo, ¿no? A ver si, a ver si pronto la escuchamos. Moltes gràcies per haver estat aquí en aquesta tertúlia, esperant poder tornar a fer un altre programa el proper dijous i Saludos des de Paraula de Tortuga per Radio Tortuga. closca sonora de sa tortuga.